Выржыра да курадын жавделік. Шыртанне тебе бек анне. Ишкеребек. Аттен шетне шелік. Шарабу дат келгенне. Шыртанне тебетне деші хуйық. Тілігеп нихшанда жанман. Шурузем яраймарам вижуйық. Туғаймарыш візем ұнғыран. Шілеге жуғатны деші йывыр. Тілеге анинен шаппа, епсывах, кашвыртсан канлі жывыр. Темінех пулас шук кыманба. Сағалмар жав. Виш уйық пулдым, шырузем жүреймен шірзінже. Техірзем жын, те кейлшін сыв юлдым. Шырузем халь илеп хірзінжен. Пірінжен жеш хыбарғынар жүкшін, дебір жүхтем, шитмейш пек чуна, вал сесмейші сесмеші жын ютшірде юқтарадып юна. жыри кашнешін маншын паттыр, веш худ паттыр пулан юратсан, юраду булмазан кам вайбадар, юраду сывадать амансан. бада пашыру жығырдыр, камбала икене ху білен. Тень вăл халі уйра вырать тыры, манумра да, хышра да шілен, варшра да курадын шавтелек. Тышмана да, тусна да куран, хоть аттентелі кре шеттершелек, епшавақ килещи деп ютран.